Ordin, Michel Etxebest, eh, Euskal Elkargoak uh, belantaldiak eh, plantan eta hiegan izanen duk bestiak beste ekonomia eta luralde garrapena, eta hoi duiala, uh, handi bat duk, ordin, xuxen, zer da uh, hortan? Ba, xail hortan, bai, gaiza, gaiza heintxo bat, ba, garrapen ekonomikoa, hor eta hortan barne, Hortan barne laboantxa, uh, hoi baita berrikuntza bat behar bat, abon si behun eh, deja urratz sumait egin guntin bide horta, mena etzen, uh, etzen eta aglupe ibasko hortan uh, oen uh, eskumena hoi hartzen dugu, Nahiz eta ez dakigun oan o senheki zertan haitzen algen, bon deja si behun oan abiatiak zabaltzen badutugu denetan uh, uste dut hor uh, lan hantzi badukegun eta, eta zati bat habo ebai. Uh, hi etaik ik hulantzian, hor eh, marrexaz eta agrikultur urben aipatzen meita, hor berra bada uh, eh, emendio horrekinan. Mena bestean eh, transmisioa aipatuko dugu, uh, ehm, muskina aipatuko dugu, uh, sor markak aipatuko dugu, eta hor abiatu behitutugu, sarriko tapian abiatzen meita hor eta etxe barren abiatu tuko edo abiatzeko dena pepinier uh, eh, agrikor delako hoik. Erra eh, nahi hendaia arte beharko dela uh, eh, lantu eta ez du kulianike ber realitatea. Hi eta kuliantzin gelaik ez, nahi du hor kostaldia. Ordin, labontxa beha du eta hor, ez dut eta uh, edo fonziea aipatzen hor, nahiz eta izanenden den uh, horre lan bat egiteko, bada hor uh, ordezkai bat uh, Roland Errigoien, strategi fonziera eta zaxolatuko eta Euskal Herrin badakik zumat pezu den uh, problematika hoi, eta horrek begain hartuko du bai uh, uh, laboantxai emanik den eta fonzie, edo luralde, luraen uh, antolatze uh, um, adarroi, haik du hartuko, bon, berbadaen ekilan eta eta eta gue, laboantxa taldia ekilan, zenta Ez niz ni, ni, ni baniz eta ordezkaia hor, e, segur ez dut ni hauk egin lan, eta egia endai hartino egin beharko dela. Baina bak nuen hebentxe e, talde bat sibeun, eh, pentsatzen dut hori jarrikiko din, mena nulaz e, eh, zun herrietan, herri aldetan nula sortuko dien bezala, ez eta nik ez dut bortxatuko sortzea garrazin edo amikusen edo bestetan, baina hobe sortzen bada, uste dut behitut jaleike juliantik Eh, lana egin behar den hortan. Geo hartetaik eh, denek bat egiten badugu eh, milkua eta gogoeta bat edo arresti bat edo egin aldi bat, baina jaleike mm, guneka diferentzia zumait behitia eta hoien lantzeko eta segurtatzeko, fein, ez peleta ipatzen bada hanko pipera, segur da hanko problematik, ez dela, dela ardi ez ne egilen uh, eh, ber problematik, ben abon, areike. Uh, eh, ardura hoi mesi ziala ferun arte du jarren etxegaraiek eta eta komintu pilotaja. Eh, ikusi zertan den labantxa eta ze baliatu beharra dian ofizio horrek eta bon, la, abiatu duen bezala. Sibun bat dukegu Be, abiatu dugun lan hortaik gaiza, gaiza goxo hile bat harike, uh, lehentze behar badahor uh, eh, xarmadari kulturak antolatzen behitu formakuntza bat, eh, transmisioa, edo transmititu nahi dien eh, laboai heli bat entako, bada sortzi hamar bat laboai bilduko dien, eh, ba, ez dut tabu eganen hor, aiko dielan nien, ikusteko behen da nula ikusten dien eta nula antolatzen ahaldien, eta mm, bon, hoi jarraikiz, lan hoi jarraikiz, emek emek berbada sarrazi eh, ideia um, be, transmisioni egin behar dela, lur aldiak uh, ez da laboien arteko problematika hoi, mena bai, uh, laguantza mundu hortaik elki behar dila eta, eta lujaldiak be oso tarzunean begain hartu, uh, gogo eta hoi, hoi da laguantzaena. Orden la sal ekonomikoan parte handi bat izanen duk eta beste salak zuin izanen dira? Ba, beste zai da ekonomia beste zatiak, uh, aldiz ez turismoa, uh, hoi egon emaita Daniel Olzomendi eta uh, eta Michel Venaken esku edo arduran. Eh, turismoa ez, nahiz eta turismoak badin lotu handia labantxaik ilan berriz, nahi bada, bafen, gaizak hor lotu hiri, bai bidik, bai lura, bai berbada nurtarzuna, mintzajiek eta fen hurra eta fen, mena bon, turismoa ez, geho batuko da, beste ekonomia handaitzen duguna industria, hor zona d'aktivite, historia, um, filierraka ikusi, ikusiko dugu bai zantro teknologik edo teknopol daitzen dien hoik, bo momentun hoi uh, uh Silvi Durutik dutu begain hartzen recherche development edo ikerketa uh, adar hoi ebeita ekonomiakua, uh, bo mena hor harkarik deja hanitz eta lana zatikatu dugu, eta geho uh, da jarrekitzie, uh, lantegi sortzia, fen industrian dien lantegi hoik, sibiun badeki gezer den, bada beste gune heli bat harik eh, Euskal Herrin uh, eta baden, eh, kostaldian berriziki, bon, hoik jarraiki eta ikusi nula nula berbada oan rabo bultatzen aldutugun, uh, laguntzen eta ikusten gehuai uh, ze problematikak uh, agertzen dien eta, eta hoier gogo egiteko berri zehen iban izmintzazale mementun hor, um, eh, uh, eh, berri eta hoita hamahiu haitetxibadia Euskal Herri otan, biltzar uh, uh, biltzen dienak eta hoiekoek dei bat uh, eh, ukenen uh, eh, lantalde hoietan lan egiteko uh, gogoeta izan behar da lujaldekua ez eta jente batena eta ordin guneka antolatu uh, horoko antolatu hoiko ikusi behar ditugu ez da guano uh, delibeatuik, finkatuik nula antolatuko gien nahiz eta ideia sumait baden eta ordin ikusiko antolaketa nula plantan ezaiku mm. duzien bestalde nula ikusten deko hor lehen uh, abiatze hoi? Ba, lehen abiatzi, masina handi bat eh, abiatzen dugu, e, eh, nik, e, fein, barnek aldi aipatzen bada eta hoi, hoi dut nik habo begian, hori errandut, mena asantza handia zera guetako, holako struktura preforsta handi batetan sartzi, ebena, mena handia delaik eta, eta poderetsu edo indartsu delaike bai, bada ahala, eh, nik dut, dutudan nekeziak edo dudak mementun da eh, eh, aski egitasmo, aski ideia ote uh, elkiko dutugun lugaldetaik gue lugalden biziazteko, zenta ez tate ordin estruktura berri hortan, komuniteta glo pei bazko hortan, ez da ingenieritza edo, edo langileia edo kuadroen aldetik uh, flakeziaik hor bada ahal hanitz, diru gintzan, e, eh, e, eh, teknika guzietan, eh, urbanismoa, ekonomian, e, fein, bada hoi, bada eba bada investitzeko ahala handia, eta hau aiza erraiten dut, oh, zenta sortzi elabetez, jarraiki dut finantza mm, taldia eta duradun gisa e, horre, eta horre ikusten da, kostaldeko busini bat hartzen bada barnekaldi nebestitzeko, be, eh, barnekaldiak eh, aiz aski bat ekira, e, eh, solamente nebestitzeko bardasakin zertan, eta berriz, ordin lurraldeta edo polo territorio eta arra utzultzen iz, erraiteko be, guk behar dutugela agertu eta plazaratu gu ideak eta aitzinazi.